antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia, urtero urtero, aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia, euskaldunak garen lako. ko! antxetadik Nafarrora. Kaixo, kaixo, Eguerdion, Euskal Irratietako eta antxetirratiko entzule guzti horiei, hau antxetatik Nafarroara saioa da. Ostiralero legez, hemen txegaude, eh? ordu batak eh, jo duelarik. Bueno, ba, Nafarroko aktualitatea lantzeko gogoz eta prestutasun guztiarekin, badakizuen hor naizen ni, eh? Xaber Martínez Antoñana eta datorren orduan, balkarrekin igaruko dugu. Astean zehar, bastan, bortziriak, malerreka eta mendialdeko gaiak sakonki azertu ditugu, gaur, bueno, ba, azte honetan, Nafarroari eragiten dizkioten albisten inguruan ariko gara ostirala, ordu bat eh, dugu aurretik, ordu bat eh, luze, baina, bueno, luze denenean motz egiten saiatuko naiz. Aurkezbenak eginak, eh, gaurkoan zein gai jorratuko ditugu. Ba, urrengo hauek, askotariko gaiak jorratuko ditugu, ezker independentistak etaren biktimei begirunea adirazi die, ura ezen inoiz gertatu behar, ba, aipatu zuten astelenean. Nafarroko aurrekuntuen ezbeidearen erdian behar sozialen neurri, neurrikoak izatea aldarrikatu dute. Labek PSN-eren euskara fobia salatu du eta euskararen inguruko dekretu berria aldarrikatu du. bueno, ba, Euskara Fabiatik Euskararen erabilera sustatzeko ekimena den agerraldia gehiago ezagutzera igaroko gara. Mori historikora bueltatuz Martin Bila, uzipetatu du, du Txerbini epaileak. Txerbini epaileak. Gaur nagusiko hiru lanposturako euskara eskakizuna baliogatu du auzitegiak. bukatzeko besta giro, eh? berezia, Lizarran Nafarro Añezko edizio berri batean, kirolitzorduak ere aipatuko ditugu, noski kulturalak eh, ere aintzat izango ditugula gaurko saioan, hori guztuan kontu da izanik, eman dieza jogun hasiera, gaurko saioari. Bueno ba, e, eh, eh, nogenen eskutik, hasiko dugu saioa. Zigarrez suo ez Bai, eh, aktualitate gordinerarekin eh, ekingo diogu, bueno, aizkerri ba, independentistak etaren biktimei begiran, begirunea adirazi die, eh? astelenean, eh? Gura ezen inoiz gertatu behar, Ronaldo Tegi, EH Bilduko koordinatzaileak eta Arkaitz Rodriguez sortuko idazkariak agerraldi bateratua egin dute gaur, bueno, gaur, astelenean, baurriaren emezortziko adierazpena irakurtzeko. Adierazpen honetan, aieteko konferentziaren, amargarren urte hurren aipatuz, gatazka armatuaren izandako biktima guztiei begira, begirunea aitortu zieten, eta haientzako aitortza eta erreparazioa eskatu dute. Etaren biktimentzat, aipamen berezia egin zuten, eta atxekabea eta mina adierazteaz gain, ba, ura ez zela inoiz gertatu behar, azpimarratu dute. Euskal Herria osoari eragiten dion adierazpenak direlarik, astelenean egin zuten. Ba, adierazpenaren zertzela da nagusiak edo nabarmenenak entzungo ditugu jarraian. Urriaren emezortziko adierazpena. Aieteko nazioarteko konferentziatik zein eta erakundearen indarkeria armatuaren amaieratik amar urte igaro direla intzat hartuta, Euskal Ezker independentistak honako hausnarketak partekatu nahi ditu Euskal gizartearekin, Espainiar eta Frantziar gizartearekin, zein nazioarteko iritzi publikoarekin. Bat, etak indarkeriaren amaiera iragarri zuenetik amar urte igarota, konpromiso hura osorik bete dela egiaztatu besterik ezin dugu egin. Haren jardueraren amaiera osoa eta erabatekoa izan zen. Horrez gain, modu egokian egindu armagabetze eta desegite prozesua nazioarteko estandarrek zehazten duten bezala. Alako prozesuak zailak izaten direla haintzat hartuta, balioa aitortu behar zaio etak bere erabakiak batasunez hartu izanari. Antzeko ezaugarriak dituzten beste prozesu batzuetan, gerora sortu izan diren arazo larriak agertzea saiestu baitu horrek. Modu irmo, ausart eta arriskatuan bide erabat baketsuen aldeko apustua egin zuten haiek arrakasta erabatekoa eta eztabaida ezina lortu dute. Lidergo bakarrez aritu zirela argi geratu da. Edonola ere, zalantzarik gabe Euskal gizarte osoarena da, arrakasta. <coughs> Bi, etzen iruzurrik egon, etzen kalkulu taktiko bat izan. Igarotako denborak agerian utzi du orduan hartutako erabakiaren izaera estrategikoa. Euskal Ezker independentistak bide soilik baketsu eta demokratikoekiko hartutako konpromisoak konbentzimendu etiko eta politikoei erantzuten zien eta erantzuten die. Aldatu ezineko eta betirako erabakia da. Ezker independentistak egiaztatu du egindako apustuaren zintzotasuna eta emandako hitzaren betetzea. Hiru. Bake justu eta iraunkorrerako bidea egiteak biktima guztien aitortza eta erreparazioa eskatzen du. Guzti guztiena. Ez dugu haietako bat bera ere ahazten. Gaur, etaren indarkeriak eragindako biktimen aipamen berezia egin nahi dugu. Gure atxekabea eta mina adierazi nahi diegu jasan duten sufrimenduagatik. Gure egiten dugu haien mina. Eta sentimendu zintzo horretatik baiestatzen dugu ura etzela inoiz gertatu behar inork ezin du gogoko ukan ura guztia gertatu izana. Ez da, denboran, hainbeste luzatu izana ere. Aietera, lehenago iristea, lortu behar genuen. Zoritxarrez, iraganak ez dauka, atzera bueltarik. Esan dezakegun ezerk, ez du eragindako mina ezabatuko. Baina konbentzituta gaude, arintzea behintzat posible dela – errespetuan, adeitasunean eta memorian oinarrituta. Biotzez, esan nahi diegu, asko sentitzen dugula jasanduten sufrimendua eta ahal dugun neurrian arintzeko konpromisoa hartzen dugula. Beti izango gaituzte horretarako prest. Lau, nazioarteko esperientziak erakusten du, eta haieteko adierazpenak ere hala jasotzen zuen, beharrezkoa dela presoen auziari irtenbidea ematea. Saiestu ezineko erronka da guztionzat, eta horretarako beharrezkoa da salbuespenezko espetxe politika amaitzea eta konponbide integrala ematea. Aldarrikatu nahi dugu, preso politikoek estrategia armatua gainditzeko izandako parte hartze, aktibo, irmo, eta erabakigarria. Baita bide baketsu eta demokratikoekiko haien konpromisoa ere. Haiek gabe etzen posible izango. Eta bost. Elkarrizketaren, negoziazioaren eta adostasunaren aldeko konpromisoan berresten gara. Hori baita ezberdintasun politikoak ebatzi eta konpontzeko metodo eraginkor eta demokratikoena. Gatazkaren jatorrian dagoen arazo politikoari irtenbidea emateke dugu oraindik. Arazo nazionalari konponbide demokratikoa ematea ezinbestekoa da. Herri bat gara, nazio bat, eta neurri horretako aitortza eta errespetua zortzaigu. Gure nazio nortasunarekiko errespetua beharrezkoa eta lehen pausoa da bestelako etorkizuna eraikitzeko. Zeinetan erabakia Gure herriaren gizartearen esku egongo den. Bitartean, Nafarroan, Nafarroko harrekontuen ezte bedaren erdian, babedar sozialen neurrikoak izatea aldarrikatu mm, dute, parlamentu soziala osatzen duten eragile eta sindikatuek aurrekontu sozialak, eta parte hartzaileak aldarrikatu ba, zituzten iruñeko karriketan egindako manifestazio batean. Mobilizazio honekin, ba, behar sozialen arabera eratu behar diren aurrekontuak, eskatu dituzte eta funtxean, zerbitzu publikoak hornitzeko erabili behar direla azpimarratu dute. Erreforma fiskal baten beharra ere mai gaineratu dute. Ba, manifestazio horretako e, bueno, ba, adirazpenak e, jaso genituen eta honako hau da ba, bueno, azpimarratu dezakeguna. Ikusten ari gare e, ba, aterabide betikoak eta, eta ez sozialak e, e prestatzen ari direla instituziotatik. Pantalla modura ari dira ba, Nafar, e, Europatik datozen e, funtsak e, jartzen, baina ikusten duguna ez dela e, gure e, baliabide propioekin egin behar diren kontuak e, aurkezten eta batez ere, E, ez dira, ba, batez ere inbertsioak dira Europatik datozen e, funtsak eta inbertsio horiek zirazki eremu pribatutara edo eh, erakunde pribatutara joango dira eta guk ikusten duguna da gizarteak beste motatako eraketa e, behar duela eta ez une bateko e, inbertsioak gero e, zor egingo ditugunak eta zirazki murrizketak ekarriko dituztenak. Orduan behar duguna da e, erreforma fiskala non gehien dituzten pertsonek gehio e, eh, ordainduko dituzte. Osasun gintzaren arloan asko galdu dela eta baita ere prekariedadea nagusia dela eta hor inbertitu behar dela, baita ere ikusi da ba, eremu sozialean, erresidentzietan eta eh, zainketetan utxune asko direla, eremu oso privatu, privatizatua dago, eta, bueno, pues baita ere, pobrezia eta beste, eh, eh, beste alorretan inbertitu behar da. thank Bueno, ba, mobilizazioi jarraiki, eh? E, labek eh, PSN-eren euskarafobia salatu zuen eta euskararen inguruko dekretu berria aldarrikatu zuen. Bi urte baino gehiago igaro omen dira Nafarroko administrazio publikoetan euskararen erabilera arautzen duen dekretuaren bazenbait artikulu epaibidez baliagabetu zituzenetik. Dekretu hura aurreko gobernuak egin zuen baliagabetutako artikuluak funtsean komunikazio abisu eta errotulazioetan elebitasuna arauzten dutenak dira, bai eta eremu mistoko eremuez euskalduneko eta zerbitzu zentraletako lanpostutarako lehiak eta oposizioetan Euskararen ezagutza merezimendu gisa baloratzea ere. Isabel Arteidaren adierazpenak entzungo ditugu jarraian. Urte, e, eh, Nafarrako justizia hautetegi nagusiak baliogabetu zituen dekret, euskararen eh, dekretoren artikulu batzuk, handik aurrera, euskara ez da baloratzen lehiaketetan, ez hartzeko eh, ez e, leko aldaketetan, baina bai baloratzen da inglesa, alebana eta e, frantsesa. Nafar gobernuko eskuetan dago e, dekreto berri bat egiteko aukera, bi urte hauetan ez dakigu zen bat aldiz entzun dugu eginen dutela, aldatuko dutela, baina momentos ez dute zer eta bitartean e, guztion eskualdunon guztion e, eskubideak e, urratzen dira. Ez dugu ikusten e, oberen, obera joanen dela egoera eta euskarafobia denuntziatzera e, etorre gara. Aldatzea dekretoak e, ez da, diruak kostatzen. Orduan, egin behar du dekretoak e, e, gobernuak, egin behar du. Eta ez da bakarri Nafar gobernoko langileen eskubideak baizik eta guztion eskubideak. Erizainak izateko atera dira mm, berre laureun ez bat plaza eta ez da kontuan hartzen euskera, baina bai, alemana, inglesa eta frantsesa bai. euskara fobiatik euskararen erabilera sustatzeko ekimena den agerraldia gehiago ezagutzera igaroko gara jarraian eta sakonki, eh? Nafarroa hegoalde eta erdialdean euskarari auspo berri bat ematera etorri den egitasmoa, ba berengo bere lehenengo fruituak ematen ari da dagoeneko. Jarraian bertan parte hartzen duten kidengandik agerraldiko lehen pausuak nolakoak izan diren ezagutuko ditugu. Adierazpenak ahotsa.ifoko kideek eskuratutakoak dira. Bueno, errigoran egin genuen, eh, egin genuen eh, hausnarketa bat, ez? Eta, eta zen, ba, beste, beste zerbait behar zuela Euskarak, ba, ba ez? E, Nafarrego aldean. Eta, eta bueno, ba, horretarako, ba, sinen martxane orain dela bi urte, bi urte terdi, eta e, sortu genuen, ba, bertako jendearekin. Deitu ninduten, eta, bueno, ikusten duzunean jendea dagoela gogotzu horrelako proiektu bat, e, aurrera emateko zure, zure zonaldean, e, ezin duzu ez ez Egia da, e, momentuan flipatu nuela, <laughs> helburu oso handiak zirelako, baina, bueno, buru gogorra gara, eta biztan dago gogotzu bazaude eta eta elkarlanarekin dena, dena lortu aldela. Ez denuen elkar ezagutzen, Ni agertu nintzen hiru asteko ume txiki batekin bileran <laughs> eta ba hori, eh sentsazioa lehenengo momentutik izan zen ba lagun artekoa. Eta egia da ba bueno, ba izan dela bi urte, luze, baina bueno, luze eta politak bat e, eh, alde berean, ez? Ba lehenengo urte osoak hasi izan zen pentsatzeko <laughs> <laughs> e, izena, nola, e, zer zen garrantzitsuena, zer ez. Agerraldian nahi du eragin e, eh, agertzen ez? Gu deitzen diogu agertzen e, bere garaian erromatarrek agerbasko non deitzen zioten zonaldeari, ba, litzatekela lehengo zona nobasko fona. Ordan eragin nahi dugu zati honetan, ba, zergatik, ba, euskera egon zigortua, ez? Nola bait. Agerraldiak helburu hirikoitza dauka, alde batetik eh, Euskararen ezagutza zabaltzea, beste aldetik bere erabilera eta Euskaraz bizitzeko aukerak handitzea, eta gero beste helburu importante bat bada eh, Euskararen aldeko jarrerak eh, indartzea eta sustatzea. Bila joan hasi ginen ba, pixkanaka, pixkanaka, ba, bertako jendearekin hitz egiten, saretzela handia egin genuen, eta, bueno, esan dezakegu, ba, berrogei, berrogei herri herriren bueltan, ba, ba, bueno, pateatu genituela, ez, eta ginela jende pila batekin, eta planteatu genuen, ba, agenda bat egitea, agenda bat eze, eh, e, bueno, asira batean e, bueltak ematen genizkion, eta agenda kultural bat ingo ez, baina agenda kultura hori ba hankamotz geratzen zen, ez, eta askenean esan genuen, ez, agenda bat, ba, ere edo esparru ezberdinak ukituko dituenak. Ba, ere mu sozioekonomikoa, e, aixialdia, ezagutza, e, e, kirola, e, bueno, mundu, mundu ezberdin asko, ba, ba jorratuko, jorratuko dituena, ez. Eta, bueno, ba, saretze lan horretan, ba, agenda horren aitzakipean joaten ginen, ez? E, zer egin dezakegu, ez? Zuen herrian, zuen eskualdean, ba, euskerari bestelako auspo edo, edo, edo bultzada bat emateko, ez? Eta, bueno, leku batzutan ateratzen zen, ba, polita izango litzateke, ba, ludoteka bat egitea. Polita izango litzateke, e, euskeraren aldeko, ba, lasterketa bat egitea. Polita izango litzateke, e, euskera plan bat egitea, ba, E, enpresa bat euskalduntzek. Honen, uste dute, lehenik eta behin, euskaraz etiketatzeko autu hori egitea, aitortu egin behar zaila, e, errigoran parte hartu duten e, enpresei. Oain, beste urraz bat egitera datoz ezta? da, agerraldiaren laguntzarekin, badatoz beste urraz bat egitera zer eta euskara plan bat. Azken finan, zer da euskara plan bat? Gure bezalako hizkuntzek zer behar dute normalizatzeko. Behar dituzte iztunak, baina behar dituzte espazioak. Alegia, e, Euskaldunak sortzearekin bakarrik, ez da eskuntza normalizatzen gero, istun horiek espazioak behar dituzte Euskaraz bizitzeko. Eta espazio horiek modu desberdinetakoak dira. Zaiteke aizialdian dauden espazioak, baina badira eremu sozioekonomikoan dauden e, espazioak ere. Eta enpresak asken finean, eremu sozioekonomikoaren e, atal esanguratsua da. Hortaz, jakinda Nafarroko goaldean legea aldeko estugula. Jakinda askotan e, kontrako jarrera batzuk egon izan direla. Enpresa horiek oan erabakia hartzea. Beraien enpresak euskalduntzeko urratzak egitearren eta hori gainera plangintza baten bidez egitea. Ni uste dut hori aurrera pausu itzela izan daitekela. Eta gainera, Euskal Herriko gainerako enpresei, erakusten diela benetako borondatea baldin badago, erraz eman daitezkela urratzak. Nik uste dut e, agerraldiak egin alduen ekarpen haundiena e, eh, dela herritarrek zaretzea. Haien artean ezagutzea, gero elkarlaguntzeko, baleabida partekatzeko, motibatzeko eta horretarako bai. Guna genuena azein, ahalik eta jende gehien batu, elkar ezagutzeko eta euskaren alde mugitzeko eta momentu horretan mapatean pandemia. Ezin gara elkartu, ezin gara etxetik atera, eh, egiten ditugun gauzak egin behar ditugu aforo mugatuarekin. <laughs> ¿Por qué no tienen derecho a los niños aquí a estudiar en euskera? Esa sería la pregunta igual. ¿Sabes por qué en la zona norte es zona vascofona y en la zona sur es zona no vascofona. ¿Sabes que lo que nos llevó a luchar por, por tener un, un modelo de encastejón? Es eso, el por qué nuestros hijos no podían estudiar en euskera. ¿Por qué no pueden aprender el idioma de Navarra? Los chiquis vienen encantados de la ludoteca. O sea, acabó en, junio y estaban deseando todo el verano que llegase septiembre, o octubre para, volver a la ludoteca. O sea, van encantados, salen encantados, con ganas de volver. O es una maravilla para nosotros. O sea, una zona donde salen del cole y no hablan absolutamente con nadie en euskera prácticamente. una actividad en euskera para los niños es un apoyo, un apoyo que que valoramos muchísimo los padres y madres de, de los niños aquí. Asko gara, hemen bizi garenak eta hemengoak izanik euskalduna garenak, ez? Eh, do euskal saleak ere bai. Zagit guk esaten ohi du, ez? sagarrondoa hor dago, e, ari gara mugitzen eta eta poliki poliki ba, ba erortzen dira frituak, ez? Belarritik bihotzera bide laburra. Yo las parketik tabernara udaletxetik fabrikara Bazterrak erdia bagara Jalgi ezagun behin goz euskara Gaberitzera Nafarroa aurrera elkartetik sortu genuen plakak elebidun jartzearen ekimena. Eta orduan, ba, sartagoako udalan presentatu genuen, e, 2008 garreneko otxailean, eta hortik aurrera, ba, bueno, e, agerraldiak finantziatu du ekimena, eta udala adoz egoenez, ba, aurrera bota dugu ekimena. Agerraldiaren eskutik etorri zen ideia, bai, proposamena, eta iruditu zitzaigun ideia polita, eta Eta orduan, e, proposamen bera orkestuko dugu egun hauetan osako udalari eta ea ongi iruditzen zaie eta aurrera egiten duten. Honen berri esan zigutenean, ba gu idei hartu genuen oso posik, ikusi genuen e, agian mendabian ere posible izango zela egitea eta eta aurrera horrekin, gainera ikusten dugu normalizazioa, euskararen normalizazioarako aukera ona eta ba hori aurreritzi asko gainditzeko aukera ona dela plakenaz, ez da pauso handi ondoi bat, baina pauso txikiak eginez, pues aurrera goaz euskararekin zonalde honetan. Nik uste dut guretzak erronka handia dela ekintza iraunkorrak agendan sartzea. E, aurten sartu ditugu e, ekintza zehatzasko, baina e, asmoa dugu beste batzuk sartzea agian e, asteko eta lehenen urtetan gure laguntza beharko dutenak eta horregatik agendaren parte izango dira, baina hemendik urte batzuetara behin bultzada hori jasota ba, bere bide propia izan alko dutenak eta gerozon aldean geratuko direnak. Garrantzitsua ba, da ere, e, hori, euskalgintzako eragileak eta baita e, zonaldeko euskaldun guztiak eta euskaltzale guztiak sentitzea agerraldiaren partaide, ez? Agerraldia ere beraiek badira eta konfiantza osoz e, azaleratu behar dizkigute haien kezkak eta haien beharrak zengu laguntzeko pres gaude, ez? Horretara etorri gara ez horren aurka egiteko, ez ezer. Denak batera, edo denak batzera eta denak batera aurrera egiteko zakit, unerik eh, politena osoena zein izan den, e, bueno, san dezakegu ba, jendea, ez? Jendea eta eta ez jendea bakarrik baizik eta jende horren e, gogoak, ez? ostopo guztien gainetik nola nola dukaten, e, ez? E, determinazio hori, determinazio hori ba, ba euskeraz e, bizitzeko, ez? Eta, eta zein, e, zakit, irribarrearekin, zein, ez? E, gogoekin egiten duten lan ba, ba egoera hau e, iraultzeko, es eta zenba jende zautzen ari garen, eh, jende hori ba ba ja, gumbiatzen zaitu etzetara, ez eh, zaude beraikin harremaetan, telefono egiten duzu, incluso, es afariak edo edo enalakoak egiten dira hiekin, es eta eta hori la hostia da, eramaten dituzu ba lagunak, eramaten dituzu kideak, eramaten dituzu ba, es e, Ez azken helburura iristeko ba, ba zurekin daudoen jende hori. Bueno, bagaia ez guztiz dugu, Martin Bila uzipetu du Servini epaileak gazteizko martxoaren iruko eta German Rodriguezen hilketak hartu ditu oinarri nagusi gisa Argentinako epaileak hiruro egiten mesortziko Sanferminak gogoan ekimenak pozarren hartu du albistea Maria Servini epailearen autoa irakurtzen era, bueno, autoa irakurtzen ari da oraindik ere 78ko San Ferminako goan plataforma horri alde asko ditu eta tentuz zirakurri nahi dute hala ere hasierako irakurraldi baten ostean ba mugarria izango dela uste dute hala dirazi du ba presen zubilaga kideak Euskal Herria irratiari bueno ba lor, lor, eh, jodu Rodolfo Martín Millaren auzipetzea plataformak eta Nafarroan, Euskal Herrian eta Espainiar estatuan memoriaren sustapenaren alde lan egin duten eragilei egotzi eh? Martin Bilari egotzitakoak gizart, gizarteari, gizarteari, gizarteriaren aurkako delitu izendatu ditu Zerbinik. Iazko iraian deklaratu zuen Martin Bilak Zerbini epaiaren aurrean eta ia urtebete geroago hartu du erabakia. Azken hauetan, asko dira Argentinako kereia babestu dutenak, Iruñako udala eta Nafarroko gobernua besteak beste. Baina asko dira ere Espainiako gobernutik jaso dituen trabak. Espainiak, momentuz, ez du adierazpenik egin, baina bide zaia izango dela ohartarazi duzu bilagak. Bilaren abokatuek elegitea aurkeztuko dutela iragarri dute eta memoria demokratikoaren legearen zirriburroak preks, preskripzioaren printzipioa jasotzen duela. Bueno, ba, e, zuten eta valorazio zabal bat ere eman zuten ba, bueno, ba, e, serbini e, paiak eh auzipetutako Martin Bilaren honen inguruan. Euskara kondutara itzuliko gara, izan ere zizur nagusiko hiru lanpostutarako Euskara eskakizuna balio gabetu du auzitegiak, Nafarroako administrazio auzitegiak bertan bera utzi du zizur nagusiko udaleko plantilla organikoan idazkaritza, gazteria, teknikari eta obretako langile lanpostutarako Euskara jakitaren eskakizuna. Navarra sumak udaltaldeak 2008 bateko txaiaren hogeita bosteko soko bilkuraen erabakiaren aurka aurkeztu zuen errekurtzea aintzat hartu du epaitegiak erabaki horren bidez, urte honetarako plantilla organikoa ba behin betiko onartu zen lanpostu horietan euskara eskakizuna. Eskuineko hirukoak neurriz kanpokotzak jotzen du ze bat mailako hizkuntza eskakizuna idazkaritza lanposturako nahitaezkoa izatea. Gazteriako teknikariaren lanpostuari dagokionez eta lanpostu horren berezko funtzioak aztertu ondoren epai mailak uste du ezin dela jo helburutzat dutenik herritarrei oro har eta nagusiki informazioa orientazioa eta arreta ematea. Bueno, eta gaineratzen eskatzen duen ez, da zehazten ere mumistoan Euskara kualifikatua eskatzen duen jendaurreko zuzeneko arretako lanpostu bat denik. Eta beraz, eskuinaren ba, ere haintzat hartzen du eta baliagebetu egiten du. bueno, abesta ba, giro berezia bizitu zen e, pasaden asteburuan Lizarran, Nafarro oinez jaiak eunkalagun lagun bildu zituen eta antolantzaiek ba ontzat eh, jozuten. Oro arrala ere formatu txikian zenez ba helburu ekonomikotik oso urrun eh, gelditu ziren. Tarteka euria izan arren iagintza guztiak egin zituzten duela gutxi arte, ba ez zuten espero kaletatik txarangarekin joan al izatea edota edukiera mugari gabe Nafarro oinez ospatu al izatea. Antolatzaileen ez horrela izan zen eta Urten, ba, lizarran egin zuten formatu txikian bada ere oso berezia izan dela nabarmendu du Unai Gardokik Lizarra ikastolako lehendakariak joan den urtean ospatzekoa zen Lizarra ikastolaren berrogeita margarren urte urrenarekin batera, baina pandemiaren ondorioz ba ezinezkoa izan zen. Ala ere, gogotsu ospatu zuten aurten, jendeak asko errespetatu du, ez da asko nabaritu horrelakoetan egoten den zaborra, gainera, besteetan igual parranda gehiago sumatzen zen familiartekoa izan da urten, eta oso polita eta lasaia izan da, adirazi zuen, ba unai gardokik e, zuzendariak. honen ondotek kirolak datoz, kiroletan futbolarekin hasiko gara izan ere gaur bertan osasunak sadarren Granadaren aurka jokatuko du, Granada jasoko du sadarren, Bueno, ba, gaueko bederatzietan bizi duen bolada ona lutzatzeko aukera iparte izango du osasunak, sailkapeneko amazazpigarren zelkatua jasoko du etxean, orain artean denboraldi honetan neurketa bakar bat, e, e, bakar bat irabazi ez duen taldea da, eh? Kike Garzia ez da neurketara helduko bai ordea Granadako Montoro jokalaria. Pasaden aste buruan, atxe dena izan zuen Granadak, Atletico Madrilen aurka jokatu behar zuen neurketa bertan bera geratu baitzen. den osasunak atletik beren aurka garaipena erdi etxe ondoteik liderarekiko lau puntutara da, denboraldi ona ari da egiten eh, kakun maintzen taldea, momentuz ez duten eurketari galdu eta horrela segitu nahiko dute, aste honetan ez duten eurketari jokatuko urriaren hogeita maikan bueltatuko da, emakumezkoen bigarren maila hau lehiatzera, Cerro del Espinon egingo du orduan. Atletico Madrid B taldearen aurka zelkapenean, seigarren da talde darra, amar puntu batu ditu ligaziera honetan. Tudelanok bederatzi garren jardun jokatuko du lehen federazio maia berrian, entrenatzaile berriarekin ere ez du jakin neurketa irabazten, baina gaur aukera berri bat izango du, Horretarako, Estremaduraren zelaia bisitatuko du, herriberako taldeak zela izaia, baina behar beharrezkoa du garaipena eskuratzea. Sailkapeneko azkena da delano, denboraldian puntu bakarra erdietxi du, eta lehen esan bezala, baina da entrenatzaile ez du. Bigarren federazio maian sei talde nafar lehiatzen dira, eta azte honetako, bueno, eta honako hauek izango dira, azte buronetan jokatuko dituzten neurketak eta aurkariak. peña esport sexta horri beren aurkariko da, eta faian, ade San Juan eta izarren arteko derbia ikusteko aukera izango dugu, baita ardoi eta osasuna beren artekoa ere, eta azkenik mutilberak getxoko arenasen aurka hariko da etxetik kanpo. Eskubaloian anaitasunak sazir asobal liga honetako sasoikoen dabilen taldea jasoko du anaitasuna papilloian. Puente genien aurka hariko, hariko dira, Bartzelonaren atzetik selkapeneko bigarren selkatuak, eta pasaden astean be, balonmano benidormen aurka etxetik anpo puntu bat batu ondoren, Puente genien eh, erreskadan jasotako ba, bigarren porrota gauzatu nahiko dute. Eh? Puente genilek erreskadan jasotako bigarren porrota. E, bolo da honean da anaitasuna eta baliatu beharra du. Horretaz gain, Sergei Hernandez, Eduardo Gurbindo eta Ander Izquierdo Nafarrak, Jordi Rivera utatzaiaren deialdian daude, azaruan Errumaniaren aurka abilesen jokatuko diren lagunarteko bi partietarako. Sergei Hernandez izango da bigarren atezaina, Gonzalo Pérez de Vargas ez dagoelako, Eduardo Gurbindo ba, bueno, selekzioko finkoetako bat da, herriberako herriberaren deialdietan, eta handa gita bat urte ditu, eta 2008ko azararan estrenatu zen, ba, hispanoekin, eh? Europako txapelketarako selkatze partia batean. Hispanoak azararen batetik zazpira, kontzentratuko dira, eta bilagun arteko horiek eh, ba, ostegunean eta larun batean jokatuko dituzte, itzordu bikoitz honetan, zortzi aldaketa egingo dituzte, ia zerrendaren erdia, Tokiko Olimpiar jokoetarako deialdiarekin alderatuta. Pilotan asteburuan lautertiko txapelketako finala ordenetako ligaxkari amaiera emango diote pilotariek, pei etxabarriak altuna irugarrena garaitu ostean zenostarra lehen aldiz final erdietan sartu da, asteburu honetan elor diren aurka jokatuko du, baina esan bezala ziurtatuta du final erdietako plaza. Maiabiko pilotaria bengoetxea seigarrenaren aurka galdu eta gero, final erdietan izateko aukera guztiak agortu ditu, hain zuzen ere, final erdietako bigarren txartela bengoetxea seigarrena eta altuna irugarrenaren arteko neurketak erabakiko du. Ebazkurdiak peio etxe antzera, baurrutiko etxaga eraitu eta gero ligaskako bigarren puntua batu zuelarik final erdietako txartela ziurtatu zuen. Laugarren aldiz segidan arbizuko pilotaria, kaiolako txapelketako lau honenen artean izango da, urrutiko etxea eta lasoren arteko tematik irtengo da, laugarren eta azken final erdietako sailkatua, lasok jaka garaitu zuen astelenean, eta zara eta lehen jardunaldian garaitu zuen lizartzarra. Txirrindularitzan Hector Carretero albazetearra, Movistarren aritu zen ba, 2000 eta mazazpitik 2000 eta hogeita batera, eta Ken Farmara itzuliko da, talde iruindarrera itzuliko da, eh? Lizartetik aurrera sortu zen talde profesionalera. Ken Farmak eh, lau neoprofesional sinetu ditu, Igor Arrieta Nafarra, Iban Kobo, Pau Mikel, eta Eugenio Sánchez, sektor karreteroren fitxaketa el, el, elkarrekiko ba, erakarpen kontua da esan zuen Juan Joroz, bataldeko manaiar nagusi eta kirol zuzendariak eta 2000 eta amabostean eta 2000 eta seian ere lan egin zuen mantxakoarekin lizarten, karretero txerriendulari osoa da aul, e, eh, bagabea lur guztietan errenditzeko gaidena eta talde txikietan errematatzeko behar den indarra duena. Bere kirol bizitzako urterik onena, aurrean dago eta bere doaiei baliketatekin handian ateratzeko esperientzia du. Beraz, Hector Carreteru fitxatu du Baken Farma txirrindulari talde nafarrak. Bizitzak harrapatu nau ia nasi gabe Atzera kontu baten zain beti ukatu arte Bizirik sentitu nahi dut azken minutur arte egiteko genuena ezin bukatu arren ta ez dut urrun sentitu nahi ostiralero bezala, e, Maia Muruaga lankideak eh, kulturan murgilduko gaitu, Txomin Artolak et Inkarnatus eh, orkestrarekin ekoitzi duen Txomin Artola et Inkarnatus este disko liburuaz mintzatuko gara, mintzatuko gara gaur. Zuekin, Maia Muruaga. Maiatzaren egun berdetan Eurimakoen amoreagatik Erne dira galtzaien zakoli Txomin hartolaren ibilbidea errepasatzen duen Txomin Artola et Inkarnatus izeneko diskoliburua, dagoeneko argitaratu da. Et Inkarnatus orkestrarekin elkarlanean Txomin Artolak bere ibilbideko amalaukantu grabatu ditu eta diskoliburuan jaso. Ba honi buruz, mintzatuko gara gaur, E, eh, Txomin Artolarekin, bai eta eta orkestako zuzendari den Miguel Zeberiorekin mintzatu baikara. Beraien errenak gurera ekarriko ditugu eta astapen batean ba Miguel Zeberio kontatu digu nola abiatu zuten proiektua. Bai, egia esan nik proposatu nion, hola ausalia osoz, orain ba, urte pare pasia, txomini, azkenean lortu nun, berak baiezko amatea, hoi ezkontza komplikatu bezalakoa, eta, bueno, ba, pixkanaka, pixkanaka, ba, oztopo guzti eta imakolan guzti gain hartu, eta gaur hementxe da, bai. Jamen zuk nola hartu zenuen, gonbidapena? Ba, niretzako ilusio handiarekin hartu nuen, zen e, eh, etinkanatuz orkesta asko miresten nuen, miresten dut. Eta, karo, bere zuzentarian, hori niretzako beti izan du da, tolosanan inguruko orkesta bat, eta eta gero enteratzen zera zuzendaria ondarren bian bizi dela. Jo, orduan ja, gauza egiten dire askoz gehiago gerturatu ezala. Eta Nerezako izan duzen oso eh, zera gauza eh, proiektu polit bat eta suerte handi bat e, eh, olako orkestarekin nere kantua berriro ateratzea. Nik enuen pentsatzen inolaz ere beste antologia bat eitea, eta enuen egin nahi ere oain arte beti bezalako gauza bat, pues hartu bezagize musikoak eta hori egina daukat eta ez, baina idutzen zizadean orkestarekin egitea zela gauza era bat desberdina berria eta desberdina. Eta horretik kan ilusiorekin hartu nuen, eta hola izan du da. Nire aberria lurra bezain zarra da Baina ez da lurra bakarri. Esango dugu Euskal Kantagintzan eta Euskal Gintzan ere erreferente zarela Iruroita margarren amarkadati goiti, disko anitz eh, plazaratutakoak, kantu ezagun ugari utzi dituzu, arrasta utzi duzu, lan hau egiterakoan oroitzapen ugari, etorri zaizkizu burura? Bai, eh, gau, gauza da, eh, antologia bat egiten duzunean, inberi zu kantu aukeratu, eta batek batzuk aukeratzen egiten egiten duzu beste batzuk utzi. Eta orduan, nolabait ere, egin nahi nuen baita izlatzea ibilbide guziaren e, pixka bat muestra txiki batzuk ere. Eta horretik hasieratik egindako kantuak batzuk agertzen direta, eta gero poliki-poliki bidean sortu izan diren kantuak ere, eta e, eh, egilen aldetik ba, badaude Josera Garzia da oso laguna eta oso asko zimatzen dudan eh, bueno, bera, filosofo, lit, poeta eta bar, da, eta oso laguna hundila. Horrien bi kantuak eh, kantatzen ditut, Walt Whitmanen beste ibizua iru, gero gozon aleman, en fin, aita bordarin eraita senaren zenaren beste pare bat, eta hola, Orduan pixka bat eh, irakutsi nahi izan dut, eh, ez da erraza izaten, baina niretzako bueno, ilusio asko, aksokin egin dut Gauza hau. Bai. Ardo zurezkoa eta ondara nonimoa nire aberria. Zuk nola deskribituko zenuke txomin hartularen lana? Egia esan guk e, ume eta, bueno, sekula, ez dugu telebistarik izan ez, eta bai liburu eta disko mordoa, saldua, eta bat bat zan, uste e, oso urbiliko izango den aizea e, eh, taldearen diskoa, eta ere gamaika buelta bat zituen Eta adibidez ura, ba, neukan hiltzatu aburuan ez. Gero beste asko ere, ondorengoak ere bai ez. Eta orduan, bueno, neza bat zeukan olako oroimen bat, oroimen berezi bat, beste kantari batzuekin deuki dezakean bezalakoa, egia esan ere, beste kantari horiekin gehienekin aukera ere izan, izan du nuen lehenago, lan nea, nahitzeko ez, ba, Benitokin, o edo Malberderekin, edo, edo Etzainakekin, ez? Baina Txominekin, ez? Txomin oso apartekoa da, eta oso berexia hemen esaten bezala, eta kosta, kosta, eta horrek askotan ba, ez askotan areagotzen du goguaz. Eta, bueno, ba, izan da, izan da lanketa berezi bat, ez? Eta, mm, e, ari ari tira behar, hola, berezik tira beharra. Eta gero, batzutan ere, zenbait e, registrotan ezagutu gabeko registro batzuk ere azaldu dira. Ez nik ez nukan hain gertutik landua bere bilbidea eta politik izan da, hori deskurritzea, eta horren bigarren irakurketa bat ematea, aukeratu ditugun bost kompozitorearen galbaetik pasatako ba, ikuspuntu eta Orduan, bueno, ba, izan da impresio asko, eta gero, gehien bat, ba, egoera, bizi dugun egoera honek, hainbeste denboran luzatu du e, lana, nik esan dezaket igual, ondure egin dula, ez? eta pausatu dula, ze askotan, e, bizigaren mundu hontan gauzak ba, azkar egiteko ohitura behar izaten dugu eta kasu hontan ba, bi luzek askorako eman du ez. Eta nik uste hori hori dira positiboa gala. Azkenean gauza asko ontzen dira edo borobiltzen dira mintzatala usten dut, horrein entzuleak, entzuten dunean horako kanta e, soineku berriarekin izango du, bere iruipena zinen. den. esango dugu orotara amalau kantu, aurkituko ditugula diskoan, esan duzu, ba, bos eh, parte hartu dutela moldaketetan, eta zuk esan duzu, enborra, zure kantuak badira ere, anistasun handiko disko oro harratera dela, ez? Hala da, hala da, zen, enborra ere baita izango zen, era berean eh, orkestra, orkestra berak, berak kanta guzietan parte hartu izan duelako, eta kontuan hartu behar dugu baita orkesta e, eh, oi, aurten hogeita bost urte betetzen ditula, orduan helduta bueno, urte asko dira, ez? Bai parte jentzako, batzuk sartu beste gatera, eta olak egon dira, baina etinka hartuz orkesta da, azkenian da entidade bat, eh? Eta orduan kantuak beste alde batetik kan, kompositore horiek nik dago kantuak enuen inoiz imaginatuko beste musika dakiten persone batzuen gan usitzia, eta beraiek eh, hori lantzea eta holako gauzak egite harmonizazioak eta hori hori hori da benetan da osea persona e, egilanentzat da esperientzia oso oso oso derra ta bueno e, berezia eh eta orduan nik horregatik nago oso konten produktu honekin Miguelek aipatu duen bezala beste alde batetik ere denborarekin pandemia alu honek edo madarikatu honek indigu nolabait bere faktura pasa, baina buelta eman izan diogu. Eta orduan, e, eh, produktu hain da luzatu denbora eta horrek bentaja bat ematen du. Zein da, ba, poliki poliki ari eh, eh, ikusten beste ikuspuntu batetik kanpotik bezala eta esaten zu hau konpontuko dut hau berritzingo dut zer eta hola denbora pasatzen da baina azkenean produktua jo oso ondo da <laughs> Ba oso ongi ba hortan baskerik asko Bai zuri eta ondo sanak ondo hartu eta gaixi izanak barkatu Gugazte, gina dela Txalupa guztiak zakurtxo bat oizuten Ontzi barrenian begierne abila ezan alza igezi joan arraia arrapa seme esango dizut nola gertatzen zan puñitutako arraia suelto batzuetan Degatzak ospaigez, Txakurra jausten zan Ta betbetan arraia Artzen zun hortzetan Lan horren saria Txakurren partia Deizen genion guziok Ongi merezia Maitea maitea zan Txakure Txalupa betetzen zun, anima gabiak. ra zen gure txuriko Hau inizu garriak ez unizutuko Arraia utzi baino lehenago bituko Goiz itxusi batian enaiz ezaztuko Bere lana beteaz jauzi zantzuriko Baga hundi hartian eiza ez utziko Legatza batekin itozan betiko eskerrik asko maila ostiralero bezala, ba, kulturan murgiltzagatik. Atortxurrok jaialdia bueltan da, eta indar berrituta, e, bueno ba, e, asteburuan e, aurreko asteburuan sortzietan jarri zituzten igandean salgai atortxurroko gita bosteko sarrerak duela astebete iragarri zuten oigo formatuan itzuliko zela jaialdia, atarrabiara, bueno ba, zein talde joko, joko zuten e, iragarri gabe, laurogeita amar minututan, saldu sarrera guztiak. Bueno, ba gu, eh, Euskal preso politikoen eta euren zeniden aldeko jaialdian sarreran bidez laguntzarik ez dagoela auzolanean parte hartzera deitu zuten, jendeak erantzun du eta bueno, ba, eh, gogoan izan, ba abenduko azgain datorren urtean bi atortxurrok, e, bigarren atortxurrok berezi bat izango dela. Bueno, ba, gu e, antolatzaileekin harremanetan jarri ginen eta honako hau adierazi ziguten. Beno, ba, <laughs> ba ordu gutxi batzuk pasa dira, ez? Eta eta zaila da e, balorazio egitea, baina bueno, e, esan dezakeguna da izugarria. Izugarria izan dela. E, iragarri genuenetik, aurreko astean iragarri genuenetik atortxu beroiko formatura itzuliko zela e, ikusten genuen, ez? Zerbait, zerbait mugitzen ari zela, eh, kriston, kriston giroa zegoela e, atortxurroken inguruan, baina, baina, sarrera guztiak ordu eta erdi batean nagortzea, e, gure, gure <laughs> aurre ikuspenetan, ez? muga guztiak gain ditugu azken urteetan, bai agortzen zirela, baino, baino ez, ez, <laughs> ez, ez olako abiaduran Nik uste e, faktore asko peran gozuten segura aski, e, eh, bizitzen dugun egoerak, e, ere bere garrantzia izango zuen guztionetan, ez? jendea, jendea olako, olako elkartasun gau baten gogoz dagoela argi geratu da, eta batez ere hori hori destakatuko nuke, ez? E, azkenean, e, ez, dugula, ez dugula informazio gehiagirik eman, soilik, egoiko atortxu, atortxu bat izango dela, eta jendeak ez duela, ez duela utxik egin, ez? E, Jende askok e, komentatu du, eh? kartelik, kartelik eh, argitaratu gabe de guztia saldu duzu, eh, ez dakitze. Bueno, e, atzo, atzo izan zi, gure lehenbiziko, lehenbiziko eskerritzetan nahi patu genuen. E, gure kartelburuak e, urtero Euskal Preso Politiko, Ieslari eta Deportatuak eta guzti hauen zenideak dira, hoiek dira urtero gure karteleko protagonista garrantzitsuenak eta urten ba, <laughs> Bai, inoiz baino gehiago ikusi dugu hori, ez? E, musika talderi gabe, ba, mundu guztiak erantzun egin du, eta, eta sarrera guztiak saldu dira eskerrak ematea, eta beitikoa ere, ba, jende asko geratu dela sarrerari gabe, E, bueno, e, guk aldizan dugun guztiak egin dugu, daukagun espazioan e, eta jende gehien sartzen dugu. Eta, ba, bueno, pena ematen dugu, ez? Beti esatugu, mm, e, eh, aldik eta jende gehien izatea nahiko genuk, eta alde horretatik, ba, ba pertsona bakar bat ere atortxura atorri nahi izatea, eta, eta kanpo geratzea, ba, ba, bena, bena bat da gure utzat ere, baina, bueno. Eta bestetik, ba, animatu jendeari, ba, atzoko, atzoko elkartasun olatu hori, ba, ba, abenduaren emezortzian errepikatzera, ez? E, auzolana da, e, eh, atortxurroken altxor nagusia eta eta atzo erakutsi jendeak erakutsi zuen gogo hori ba, ba islatu behar dugu ere auzolanean e, azkenen behar dugu behar dugu jendea guzti hau aurrera ateratzeko eta eta hori ba jendea animatzea e, egun horretan lanea lanera etortzera eta eta laguntzera azkenen guztion artean egiten dugulako atortxurrok Eta besterik gabe, ba, gu lanean jarraituko dugula, e, hau antolatzeko, eta dakizuen ez, ba, ba, ustaian ere e, beste zita bat daukagu eta jalanean ari gara, beraz, beraz jendea, jendea animatu e, e, bi, bi zita horietan, ba, ba, elkartasun mezu handi bat e, bidaltzera. Eta guri saioa gurtzeko une eritxi zaigu, gogoratu hortu biak eta marretan, Jan Piagarroken batera, bueno, ba, aztertuko ditugura kiroletik saioan. Besterik gabe, gero arte.